บุ๊กทูหกสิบแปด шестьдесят восемь, шестьдесят восемь, ใหญ่ เล็ก большой, маленький, большой, маленький, ใหญ่และเล็ก большой и маленький, большой и маленький, ช้างตัวใหญ่ слон большой, слон большой, หนูตัวเล็ก мышь маленькая, мышь маленькая, มืดและสว่าง темно и светло, темно и светло, ตอนกลางคืนมืด ночь темная, ночь темная, ตอนกลางวันสว่าง день светлый, день светлый, แก่ ชรา หนุ่ม สาว старый и молодой, старый и молодой, คุณปู่ คุณตาของเราแก่มาก наш дедушка очень старый. наш дедушка очень старый, เจ็ดสิบปีที่แล้วท่านยังหนุ่ม Семьдесят лет назад он еще был молодым. семьдесят лет назад он еще был молодым, สวยและน่าเกลียด Красиво и уродливо. красиво и уродливо, ผีเสื้อสวย Бабочка красивая. бабочка красивая, แมงมุมน่าเกลียด Паук уродливый. паук уродливый, อ้วนและผอม Толстый и худой. толстый и худой, ผู้หญิงที่หนักหนึ่งร้อยกิโลอ้วน Женщина, весящая сто килограммов, толстая. женщина, весящая сто килограммов, толстая, ผู้ชายที่หนักห้าสิบกิโลผอม Мужчина, весящий пятьдесят килограммов, худой. мужчина, весящий пятьдесят килограммов, худой, แพ งและถูก Дорого и дешево. дорого и дешево, รถราคาแพง Машина дорогая. машина дорогая, หนังสือพิมพ์ราคาถูก Газета дешевая. газета дешевая.